գնացեք կյանք եւ նոր եկեք գրականություն, ասում է կյանքից գրականություն եկած մեր դասականներից Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը ծնվել է 145 տարի առաջ եւ ապրել խիստ հակասական ու դժվար տարիներ։ Հեղինակ, որի մուտքը գրական աշխարհ հաստատագրվել է բանաստեղծությամբ, իսկ հետագայում հրճակվել իբրև արցագագիր։ Անդրանիկ բանաստեղծությունը լույս է տեսել 1893 թվականին Տարազում։ Դեմիրճյանն իր անվան վրա կրում է գրող, հրապարակախոս, բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ վրադիրները։ ՀԽՍ Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս էր, ՀԽՍ Արվեստի վաստակավոր գործիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ։ Դերենիկ Դեմիրճյանը ծնվել է Ախալքալաքում 1877 թվականին, Թիֆլիսում հաստատվել է 1900 թվականին, որտեղ եւ մասնակցել է Հովանես Թումանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված Վերնատուն գրական ընկերության աշխատանքներին։ Կյանքի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրություններն ու նախասիրություններն արտահայտվում էին ծնողներից ու բնությունից օժտված դաղանդի դրսևորումներով։ Երաժշտություն ուսումնասիրելու նպատակով 1903 թվականին Դեմիրճյանը մեկնել է Մոսկվա։ 1905-ից 10 թվականներին սովորել է Ժնևի համալսարանի մանկավարժական ֆակուլտետում, վերադարձել Թիֆլիս եւ զբաղվել է ուսուցչությամբ։ Դեմիրճյանի առաջին գրքույկը բանաստեղծություններ խորագրով հրատարակվել է 1899 թվականին։ Վաղ շրջանի ստեղծագործություններում նկատելի են իրեն հեղինակին բնորոշ հուսահատության, վշտի, միայնության դրամատրությունները։ Բանաստեղծն ապրում էր հանրության հոգսերով ու ձգտում հասկանալ կյանքում տիրող անարդարությունների պատճառը, սակայն բանաստեղծությունների խորհրդանշական պատկերների մեջ այդ ձգտումը դառնում էր անորոշ ու վերացական։ Բնության ու մարդկային կյանքի մասին խորհրդածությունները երբեմն նրան թույլ էին տալիս ընդգծել կյանքի անիմաստ լինելը։ Այս շրջանը երիտասարդ բանաստեղծի կյանքում որոնումների, կյանք գնալու գուցե եւ կյանքից գալու շրջանն էր։ Ազատության եւ արդարության համար զանգվածային պայքարը բանաստեղծին մղեց ժողովրդի հետ հոգեվոր մերձեցման։ Կյանք գնալու եւ կյանքից գալու գործընթացը գրողի մոտ երկար մի շրջագայություն էր, որը մինչև 1919 թվականն արտահայտվել է գրական գրեթե բոլոր ժանրերով։ Այնուհետև Դեմիրճյանը հիմնականում անցել է արձակին ու դրամատուրգիային։ Ստեղծագործական տարբեր շրջաններում Դեմիրճյանը տարբեր դրսևորումներով է ներկայացել ընթերցողներին։ Դարասկզբում գրած պատմվածքներում դրսևորել է հումանիստական սկզբունքներ՝ սեփականություն, տերտերը, ավելորդը, ստամոքս, Վասակ եւ Հովնան մեծատուն դրամաներում դատապարտել է անձնական կյանքն ու եսասիրական շահերը համազգային շահերից գերադասողներին։ Քաջնազար կատագերգությունը նոր մոտեցում էր դրամատուրգիայի ժանրում։ Նոր սկզբունքով մշակելով ժողովրդական հեքիաթը Դեմիրճյանն ընդգծել է նրա քաղաքական բովանդակությունը։ Քաջնազարը հայ դրամատուրգիայի մնայուն եւ անզուգական գործերից է։ Դեմիրճյանի բոլոր գործերն այսօր առանձնանում են ժամանակակից լինելու թարմությամբ ու դասականությամբ. սեփականություն, տերտերը, ավելորդը, ստամոքս, քաչնազար, որ գործն է փորձես վերլուծել ժամանակի ամենախիստ չափումների պահանջներով, ժամանակակից է գնահատականը լինելու է առաջին բնորոշիչը, Մեր օրերում, երբ արդեն տասնամյակներ են գլորվել Դեմիրճյանի Վարդանանք վեպը գրվելուց եւ դրանով սերունդներ դաստիարակվելուց հետո, ստեղծագործությունը շարունակում է մնալ գրական չափման միավոր։ Մենք որտեսանք համազգային զարթոնք 1990-ականների եւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմներում կերտած հաղթանակ եւ 2020 թվականի պատերազմում պարտություն շարունակում ենք հարցնել մենք ունեցանք Դեմիրճյանի Վարդանանք պատմավեպի ոգով գրված երկրորդ գործը։ Վարդանանքը հայ պատմավիպագրության մեջ նոր ворակ էր եւ հավանաբար շարունակում է մնալ իր տեսակի մեջ որոշակի առումներով նաեւ եզակի գործ։ Մեծ հայրենականի ավարտից հետո մարդկանց ստեղծագործ աշխատանքին են նվիրված հանուն կյանքի, հուշախբյուր եւ այլ պատմվածքներ, որոնք դարձյալ հազար թելերով մերօրյա իրականության հետ են աղերսվում։ Հայրենի հողի վրա սեփական տուն ունենալու պանդուխ հայ մարդու երազանքն է արտահայտված տուն պատմվածքում։ Այսօր արդյոք հայ մարդն իր տանն ապրելու, սեփական հողում իր տունը կառուցել, վերակառուցելու վտանգված երազանքը չէ փայփայում։ Եվ արդյոք հայ գրականության մեջ ունենք երկրորդ գործը, որն այնքան ճշմարիտ բնութագրի հային, ինչպես Դեմիրճյանն է նկարագրում հային իր հայ պատմվածքի մեջ։ Դեմիրճյանը գրել է նաև մանուկների համար՝ տպագրել գրականագիտական, լեզվաբանական, պատմագիտական, արվեստաբանական հոդվածներ, կատարել թարգմանություններ, իսկ նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Բացվող ծրարներ հաղորդումն է եթերում։ Բարեկամներ իսկ այժմ ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Դեմիրճյանի հայը պատմվածքից։ Կարդում է Գայանե Սամվելյանը։ Արդյոք մի բան հասկանում եք այից։ Որքան տարօրինակ հանելուկային արարած, որքան խապուսիկ, երևույթը, ոչ ինքը, բայց եւ ինչ է ինքը, իր նկարագիրը։ Հզոր աշխատանք, որոնում ես իր ինքնությունը, գտնում, բայց եւ իսկույն տեսնում, որ դա էլ նորից երևույթ էր։ Անհանգիստ եմ քունի, չի թողնում նկարես։ Իր ցեղային պատկերն էլ է տարօրինակ թվով գրեթե ամենափոքրն է, տարապանքով ամենամեծը։ Ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից ամփոփողը։ Ամենից աննպաստ իր երկրի դիրքն էր, ինքն ամենից համար ու ամենից ամուր կարչեց նրան։ Որքան անհույս է թվում իր ապագան, բայց եւ որքան հուսացող է նա։ Հայն ասենք իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ, հայր մեկ բախտ չտեսավ, մեկ էլ հուսահատություն։ Դե հիմա ինչպես ճանաչես նրան, ինչպես չափես, իր չափը չափազանցն է։ Զարմանալի հավասարակշռություն, որ զայրահեղության մեջ է։ Ապա նայիր, սա է հայը, այս չարչին, արարածներից ամենագծուցը, ամենաագահը, կգրփի քեզ, կխափի, վերջին շապիկդ կհանի, կտանի, կկուտակի, այո, այո, կկուտակի ու չի վայելի։ Հանդրոկուտ գործի համար ոչ մի գրոշ, բայց մեկ էլ տեսար մի օր մեռավ ու ամբողջ հարստությունը կտակեց ասկին։ Դե գնա իմացիր ինչ մարդ էր։ Դուք երբևիցե տեսել եք դաժանակիր աշխատանք կատարող հայի։ Ինչ է սա։ Իսկական գրաստ։ Մեջքին մի սարբեր ճկվում է, մեջքը կոտրում ու դու չես կարող հասկանալ, այդ հայը աշխատանք է կատարում թե ինքնախորտակում։ Վրեժ ունի ինչ է իրենից հանելու, ում դեմ է չարացել, որ իրեն է պատժում, որքան ուշ, որքան աշխատասիրություն։ Ապա դար տանը ծառա, անսիրտ, անշնորհք, ծուլ, երբեք քեզ չի ծառայի, երբեք։ Եվ ինչ է միտքը։ Մի փոքրիկ գումար շինե, գնա դուքամբացանի, մարդը իր հացի ու գործի տերն է ուզում լինել, ոչ թե սրան նրա ծառը։ Եվ արդեն հայ նշանակում է տեր։ Եվ սա այն գյուղացին է, որ երեք կատաղած, գազանացած հողը քանդում էր, չարչարվում, մզվում, հոգին հանում, ամենաչարքաշ անասունը իր արտի մեջ։ Այնպես է հավաքում բերքը, կարծես հավիտյան պիտի ապրի, կարծես ոչ ոքի բաշին չպիտի թողնի։ Բայց գնա իր խրճիթը, հազար գող, մարդ, շուն ու գել նրա հացի վրա են, ուտում են նրա հացը ինչպես հայր Աբրահամի սեղանից։ Իսկ տեսել եք նրա բնակարանը։ Խլուրթի ծակուր։ Բայց անցիր նրա երկիրը, ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակա աշտարակներ, գեղեցիկ խաչքարեր։ Հավատալ կարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը։ Խոսակցությունն ես լսում, հայոյանքի կեսը եկեղեցի ու Աստված է։ Լցրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, տարին մի անգամ չի մտնում մեջը աղոթելու։ Աղոթք էլ չի անում առօրյա կյանքում։ Բայց այս ճաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից էր որ թռավ աղոթքի ամենաբարձր թրիչքն առ Աստված։ Եվ հավատալի բան է, որ իր պատմությունը ամենամեծ կրոնական պատերազմների պատմությունն է։ Կրոնի պատճառով էր, որ ջարդվեց, բնաջնջվեց, բայց երբեք հայը երբեք չքարոզեց իր կրոնը, չպարտադրեց ուրիշներին, երբեք։ Տանել չի կարողանում։ Ձեզ, ձև, աստիճան, քաղաքավարություն ռամիկ է գերազանցապես։ Այ մի բանում հայը շատ հոգածու է։ Գիտեք որտեղ։ Դիվանագիտության մեջ։ Դիվանագիտության մեջ անկեղծ լինելը։ Այնքան անկեղծ ու միամիտ է, որ ուրիշների վրա անկասկածելի խորամանկի ու կեղծավորի տպավորություն է թողնում։ Դանդալոշ ու խոնար։ Իր սասունցի դավթի նման է, բայց եւ անասելի ըմբոստ։ Հարվածող է նրա պես։ Գցնում է, ստրկանում օտարի ոտի տակ, ինչպես իր ձենով ոհանը Բայց երբ վրա է հասնում գերագույն վտանգը, հերոսանում է հանկարծ ու ծառանում վիշապի նման։ Բարի առհասարակ։ Շոյիր, շոյիր եւ կկողոպտվի։ Բայց եւ առհասարակ ինքն է բարեկամ քեզ։ Իսկ քո բարեկամությունը վանում է։ Այնտեղ ուր ուրիշ մի ցեղ, ուրիշների միայն սերը կարող է վաստակել։ Հայը գտնում է հնարը ատելություն առաջ բերելու։ Եթե գշտվեց մեկի հետ, Ոխակալը ինչպես ուխտը։ Ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ թշնամի է մինչև մահ։ Սա նրա հանրաժեշտությունն է։ Անկարգ է, անիշխանական, թե հասարակության, թե պետության եւ թե գաղափարների մեջ։ Իբրև ժողովական անմիաբան է, անտանելի խռովարար։ Ուր հեղափոխություն, այնտեղ հայություն։ Բայց իբրևական ծայրահեղական է Գորուստներից, կոտորածներից ամենազարուրելին հայը տեսավ։ Բայց հայն էր, որ չխրատվեց։ Հույսը միշտ օտարի վրա էր։ Թուրքի մոտ էր, սпасեց ռուսին։ Ռուսը եկավ, աչքը եվրոպացին էր։ Եվրոպացին գալիս է, դարձյալ ռուսին է սпасում։ Ռուսը գալիս է, չի ընդունում։ Ու դու չես հասկանում։ Հայը ուզում է պետություն ստեղծել, թե չի ուզում։ Ինչ իմանաս։ Մի ձեռքով ճանկրելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձեռքով հիմքից քանդում։ Բայց ինչու է այդպես։ Ինչից է դժգո։ Ինչ է կամենում։ Ինչու է այսպես անհավասար, ներհակ, մաղձոտ, անհավատալի շտորության մեջ, անչափելի իր վեբ արցունքներում։ Երևի վրեժ ունի նա Մի վատ բան իր սրտի մեջ, որի համար էլ մեկուսանում է, որ նյութի, դավի, վնասի, ոչ, հազար անգամ ոչ։ Հայի ամենամեծ առաքինությունն ես ուսում, ամենաներողամիտ ցեղը աշխարհիս մեջ։ Ինչ եղավ իր պատմությունը։ Զարուրելի ջարդեր, խոշտանգումներ, բնաջնջում, Եվ այս ամենից հետո ով էր ամենից շատ ջանում արդարացնել իրեն ջարդողներին մի զարմացեք հայը հայը Ջարդիր ինձ ասում էր։ Ահա քո պատիժը եւ իմ վրեժը։ Ինձ թվում է թե շատ մեծ վիրավորամ կայի սրտի խորքում, շատ խորը թաղված։ Ինձ թվում է, որ դրա համար են աջարդվում։ Ճապոնացու պես, որ երբ մեկից խորապես վիրավորվում էր, կանչում էր իր բարեկամներին, հայտնում իր վիրավորանքը ու վերցնելով դանակը պատրում իր որովայնը։ Այդպես է հայը։ Չի ուզում, որ դիպչեն, մոտենան սիրեն թեկուս նա մեկուսի է խստակյաց բարի ու ազատասեր երբ նայում եմ հային ինձ թվում է որ դարերից հազարամյակներից եկած նրա վիրավորանքը այն արծվի վիրավորանքն է որին ցած են բերել բարձր լեռներից գցել ցեխի կեղտի մեջ ու թևերը կոտրել կերակուրես մեկնում չի ուզում մաղձոտ է մեկուսի բայց չունի գծուց ատելություն, որ բարձր լեռներին անծանոթ զգացում է։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզանից, ասում է նա իր նեղիչներին։ Ձեզ լինի ձեր լույսը, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը։ Գնացեք, ապրեք խաղաղ ու երջանիկ, եթե դուք սիրում եք կյանքը։ Ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը՝ դարերով կորցրած իմ ազատությունը։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 7-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք